Anthropos kai Satyros Anthropon pote legetai pros Satyron filian speisastai, kai de heimonos catalabontos kai psuchus genomenu ho Anthropos prosferon tas heiras TO stomati epempnei. Tu de Saturu ten Aitian eromenu di hen tuto pratei, elegen hoti thermaine tas heiras diato cruos. Hysteron de parateseises autois trapezdes, kai prosphagmatos thermus fodra ontos, ho anthropos anaerumenos cata micron thoe stomati proesfere kai effusa. Punthanomenu de palin tu saturu ti tuto poiei, efas che catapsuchein to edesma e pei lian thermon esti, caceinos efe pros auton. Alla potasso mai suutae filiae, o hutos, hoti ec tu au tu to thermon, thermon, to psuchron exieis. Atar un caiche hemas perifeuge in dei tene filian, hon amphibolos est in he diathesis